Я занимаюсь музлом, я занимаюсь музлом Я занимаюсь музлом, я занимаюсь музлом Завязана узлом, все, я занимаюсь музлом Завязана узлом, все, я занимаюсь музлом Я занимаюсь музлом, завязано все узлом Я занимаюсь музлом, завязано все узлом Я занимаюсь музлом, бейба, иди нахуй с козлов нету Хочу сказать, что нету, и я не буду тебе мешать Ёбаная, блядь, сука, бред Надо употреблять, но хороший свет Я делаю музло, как ёбаный пидос Но мне нравится музло, делать эту Делать это музло, мне нравится это музло мне нравится делать это Мне нравится делать музло Сука, козел Пошел ты нахуй в Колизей